Tabii bir yani demek em zihniyeti tartışmadıkın. Ee, Ciber bandora ve ser gelek e, meydan jiyane hene. Ji bo ve meret xwaze wer berfireh bigire dest. û proja civakî jî demek di zihniyeti zihniyetê di zelalbûnê çê nekin û li ser esasê e mantiqekî rast xwe nedurnişkandin e, pratik bûyna wê zor Yan pratik pratik bûna wê dixwar pirek pirsgirêkê e, daha ciddîtir derdixe. Kriza derdixe. Ji bo vê yani hala zihniyetê e, giring merel serbisekin. Bi giştî jiyana insana dijî em diqet bikin. E, Bawerî, zanistî, evana şekli jiyanê jî nişan didin. Minak em ee, eğer i̇ro de ani maddi de Avrupa pêş e nizik ve nêzik zihniyeti yani hareket zihnî a gilwir çêbû çebu e, sala çarda û pazda e, a insana yani vrengeki bireysel e, parastin, xwarin ve xwarin, sağlık, perwerde, ee, rojhela dij'a rojava bilintir bûye fakat guhertinê zihni egilwir çebun, bandor li ser jiyana maddî jî çêkir sıradan merel kuy de bikirib erabbî ee, lê dinare terzê jiyanê insana e, ji diyardı diyar Minak mînak em bêjin di Hristiyan hani Yahudi hani Müslüman hani Arap hani Kurd hani nizam kesin ditir hani Rum hani E, hemen hemen merekarı e, ligori tarzı jiyane mehale wan jevdu cuda bike u merekarı tahmin bıkı ki çıkası felsefa be dijin bandor elser ser tarzı jiyana wan jidik. Da Ali pakıcı yedin, Ali sağlık edin, da Ali huarın ve huarın edin. Digelek milad. Ama dema ki e, gelir evani maddi yani vak daha yani hatın avani maddi gelir evani maddi demat bir pive muhtemeli muhtemeli yeki e, Müslüman jeki Hristiyan zengintir bu ali maddi de. Ama atletler düzey avi yani jekintir. Berçe zihniyet farklı. Ee, Jiboy ve zihniyet e, em e, sertsekin e, ee, metode ilmi e, dinleyecek bunaj meseladı e, rel peşya merevedik. Hem dikkat bikin de gerilatiye de. Tekrar girin çi, Tekrar girin. Ezbere buyin. Yani insan kona kuher. Mirin eddi berçayı ku ama guhertinin adı berçayı. Dogmatizm doğru der. <coughs> Evci mantıkak. Oysa ki yani gelek milleta milleti cihan serve nokta sekinin mesela ev götünün ee, işte farkı cüdahtiyat nava akle rastu akle çevti dışarıda çıkasa bandora ve heyi akle rast ev akle ticari e, ee, ko tekrar ne ki dici ki de ase nemine her deme be be pivane nuh be nezik bu ne nuh nezik be mesela bu gredest akle çevci evci aklına gid mesela ki aset mi? De tişte ki aset mi? Bu evi tekrardık. tekrar dik. Nikarib ki farklı deneme e, e, kar Ebeya heberi hazane sala aleme isbat kiri ki çıkasa karabiyep kuartiyin. Akle çev çıkasa karabiyep buhartiyin. Ama mesela e, em dikkat gelek aliyadı e, muhavele guhertine çenab ji ber çî eveya e, nêzîkbûnekî zihnî ye hînbûyîn esas tê girtin alîşkanlık esas tê girtin ezbere aktarım esas tê girtin ama sorgulama akıl tê tun ji bo ve zihniyet kengî rastı dema git tiştê pê bawer yani tiştê pê bawer karibe bi elm re bipîve wî çaxî ما في خوي هبون تنبون جرك اه، اه، ناس بك يعني مثلا اگر باوريك مهب او باوري كنجي راستن دماغ راستي علم راستي اخو اثبات بك بتشتي هي راستي اخو اثبات بك اما قالك تشتي ام بي باور ام بي باورن ام بي حركات دكن فقط علم تسود ناك لأم ام ام دقرن وقت نخاكي ام دو بارزن حتی ام رخنج لسرخا بلناکن اف پرسگرێک نەتەنێ پرسگرێکا کوردە پرسگرێکە هەموو گەلە ڕۆژلاتەنان تابی ئەم درۆژلاتا ناوین دبان مەسەلاتی گرندست درۆژلاتا ناویندە ئەشکرە بوو هەر تشت bi rengê elmî pozitîv mere bigire dest cî narast. Ji ber hinek tişt hene dirojinata navîn tenê bi elm îzah nab. Ji bo wê ew dijîtiyat navberê materyalizm û idealizme de di navberî bawerî û e, elim de ew dijberî wek çawal Ewropa bi rengê dualîtekek hevdû red dikil ser esasê hevdû redkirinê mere muhawele biket rojhilatean navîn de bidir û nişkandin ew zor dibe insanek di do sesed ve analyana di zelaliyet xwe çê bikin ew jî dimînin kesin elit bi civakir nikarin biyek ji ber hêza ruh di hundirê vê civakê din pir balkeş به روح نکار بجی چما روح اخلاق جر پیدا دک یعنی پیوان اخلاقی جر پیدا دک تنه مسئله برنگ علمی متد علمی گرتن دست و منهج علمی گرتن دست و چاری پیوان روحی وجدانی اخلاقیش ortaya رادک اوهد اوروپا پیش دکه حتی روژه ایروژید مشه افبین ست سالید مشه همه نرخ civakên ahlaki hata astekilber xwedin fakat de esas de nasnama hakim, nasnama pozitif, elme pozitif. Fakat Abdurrahman adindi çena. Çıma çena be, jiber tecrübe ispat kirik çena. Henek kesa din inkar kirin, o rasti jihostin brenge be hitaba serkeftine neziki civak ebibin, be hareketa serkeftine neziki civak ebibin, hatta cami hara kirin, evak Mustafa Kaman, kadaga kirin, hep tane hankırın ama meredet narı zeda encam ne girt. Nizam aşiret kabilet red kirin. Gelek iktidar hene anad rojilat ana bindi. Demek bun iktidar ser esası red kirina aşireti, kabileti, dindariye. Ama pişti si sali, bis sala, benci sali iktidarı mene nari vegeryan carek di icar kabileti, vegeryan aşireti, vegeryan dindariye, vegeryan vandışlar. Demek ki ev nezdik bu ne pozitivist? E Avrupa'yı, e roja avayı merel ve de tatbik bıkı u bej evvel şoreşeki zihniyeteyi pek nak. Ser jinakı. Cibuy ve tişte ruhi ve elmi gerekli gerhev meşt. Tişte ruhi de ahlak, dogmatizmna. Tişte elmi dici yani e, var e, brengi e, elim bivvek dinekina elem bi vak ki azadiye. Yani elim ne bir resmi, elem ne ke bi hizmeta iktidare, elem ji boy bercevendiye iktidare û peydakirina vatandaşekî homoje e, e, tipik elgori gorî iktidare na, elem li ser esasê gixwe inkar bikir esas çep. Yani her demî ji astekî derbasî astekî dîtir bebe. Dicî ki de asê nemîne, di hizmeta yek iktidaret asene bini. her de mecbur gicivaki neziki rastiye bik nezik, hakikat bik dınava tekoşine gide. Tekelte tün nebe. De hizmet falan kesimi nebe. Cboyde şoreşa zihni drojelata nabim dipçi havuçib. Acaba şoreşa zihni ve gicava iruhenek muhavelet kin dırya İslam'a siyasi de yanjı dırya henek rekhistine liberal مدرنیستن دخوازن وک پروژه پیشکش بکن سر اساس نرخ بیریجی لیبرالیزمی ویرنگی گلا پیش بکن و چند بلا بکن درد که پیش اوه یا انجام نکر خرابیه چدک پرسگره که درد خه پیش او جواکی پرچدک جبر چه اون نرخانا غریبن yabancın. O insan ne kadar ki پرچاکیش خوان نکار پی بیش کم دمینه حضور نادهی وی تطمین ناکه پرسگیره که وی جواکی چاره سر ناکه tam tersi ve bi gelek tiştar ters dibe. Mesela iro civak li verxwed. Yani civak örgüt davetine, devlet avetine, heze ve leşkeri jitunan amal berxwed dike havar, dike qeyrin jberçin. Er erişa zihniyeta modernita kapitalist agil ser ev hıstî bunalım e, hıstî krizi. Jiko yabancı kiriye. E, tamamen tarzeki jiyanek je garip. E, var je ahlak dur, je bivane ahlaki dur. De ferz kirin. Eveya e, dibi sersebebe harabi hatta brenge reaksiyonu pır tund jiko nişan dedi carna xo tekandine carna eyleme var hatta derece davi acımasız ko nişan dedi ev reaksiyon na noktak ditir jî vê dibêjin dibêjin ehtiyacê me tune zaten ehtiyacê me ki em guhertinê bikin tune dînê me heye axlaqê me heye fikrê me heye ji ber ki em jê dûr ketine em pirsgirêka jiyan dikin em carek dîlê vegerin pirsgirêkê me nan ew jî wek êberê xerab aslında ji ber çi Hareketa civakê ji nedît tîv nêzik dibe. Ji ber civak hereket, nesl, ciwantiyê, zayînê, her demê nûbûyînê. <clears throat> Ew ê hereketê ji nedît tîv nêzik dibe. Wek çawa hereket tune. Dixwaze adeta saata zaman paş divegerîne civakê pîvanê 1400 sal berê, 1500 sal berê, 2000 sal berê bide jiyan kir. İşte ev irticayî. İrtica çi? İrtica gotinekî erebî yani enerji yani paştı ve garandın. Ve garandın akı ve garandın akoka. Asıl, selef. Ve garandın avede. Ciboyde işte hareketi kokten dinci hem dibejin, irticai hem usulü hem selefi hem dibejin, hamun avek. Amacı ve garandın avır. Yani dibejin ihtiyacı mebnu bu netun. Evana çareseriyen nainin o büyü çeki Beraberi erişe rojava nikarim Eğer eger rojekê roja eğer rojekê ji roja baala ala İslamê bayraka İslamê Salaheddin xaçperest ji Qudsê derxistin ew meana ku hew wî zihniyet di rojhilata navîn de ji rojava pêşketîtir bu. û ev zihniyeta pêşketîtirî yansıtma xwe di meydanê cuda cuda cî nîşan dida di de di de di Jboyve, bo îvê wek dagirkeriyekî qalicî mayînde xaçperesta nikarî bû heremet bu mana, jboyve, îvê rahat Rehet karî bû ew derx wan derxij Ama Usama Bin Laden nikare Amerika derx. Jberçi, jber rojavaya iro, ne vak rojavaya seferê xaçlîne. Rojavaya iro destê wet elm heye, felsefe heye, mekîne heye, silah heye, zanistî heye, gelek tişt hene evvela şure çağın avin bi geleneke 1400 sal bere nikare beşer kir nikare berxodaneki serkefti pek be u demak melel kokê van hereketana jid nare bi ya rengê dîtir direkt ya jî dolaylî mubaşer ne jî be emperyalizm emperyalizmê girêdayîne Şu boyu vê serokatî dibêje evana tekoşîna wan ancak Sergi ser çawa karibin ve küçük alde ve deriye kapitalizm ebin, modernite kapitalist bin, giş boy xwe hinek hestî peyda bin, hinek pay bikir. Ve proje avakirna civakekî vê qiriz na. Wî çaxî wê çi bi mesela? Napirek cara em behsa tez, antitez, sentez dikin. Sentez bûyînek lazim. Sentez bûyînek lazim. Tez çi ye? Droja me îro Tez Avrupa'yı. Yani tez roja Avay tez modernite kapitalist. Ev tez biçi xwe nîşan didin. Bi gelek e, taybetmendî xwe, metode xwe elmî, yani fikri elmî esas digre. Bireycitiye esas digre. Liberalizme esas digre. Serbest piyasaya esas digre. Fakat de esas de elmi ciddiye xwe dedi peş. Tabi elmi ciddiye em reddik. Du em hatta derece davi. Elim esas digirin u xabatin ilmi xabate pîroz nas dikin ama em ilim ciddiye red dikin. Ilim ciddi çi? Yani demek ev ciddi izm yani bi van gotnana vedbi manavi tabi dugher. Manavi çawa dugherin? Dikevi hizmeta sistemi. Yani ilim esas legerina hakikati. Yani azadi. Ciboy ve hudud nasnak. Ciboy ve Tu kabul nake ve xulam ji boy sistemek. Çünkü sistem geçici ne? Ne mayın beni? Le ilim le gerineki mayinde benavber bedu hakikat edeyim. İnsan her tişteki nasdiki dinarek yine tiştin ditir nasnekin. Ji boy evet nava havuldan edeyim. Devlet çi Devlet de çerçeva mayinde bu xwe ilim bici dikin enim çıkası jir arteşe çebike, cek çebike, pere peyda bike, fabrika çebike, duve çerçeve digir. Ciboydi, elim zemine cibake derdike, dike tekele kwe, ev elim ciddi. Ev dogmatizme, ev dine nul. Yani dine kapitalizme nul. Hatta zararak irodik yine civaka, dali asimilasyon, yıkım, karakir nedim? Zarara rahibe sumera dikhan civaki, ne bu. Yani zarara elimciye anha işte zarara rahabe sumera dibe çerçeve dibetir, zedetir. Fakat ev tez neticede. Tez çi yani ve götün yani tiştek anina ortay dozeke, mesela, bu kuhayi, kuha nişan dedi, kuha ifade dedi. Beramberi ve beramberi ve el dijber hey. İşte ev jibna ve antitez emri grindest. İro mere garet ani şahristanit yani ali uygarlık saldı. Herem arojelat anabin vak antitez bigredes. Bu bavariye xwe. Brevşa xwe coğrafi. Bi sistema xwe siyasi vak antitez mere karı bigredes. Tersi. Na sentez uçağı çi. Sentez aktarime mekanik nin. Mesela emlvede Avrupa tezi emci antitezin em hinek Arabe merebe Avrupa binin li ve der bişugulînin o nizam hinek tişte tekniki o hinek kitaban terceme bikin bu çağı mesele çarısır ev er nezik bu neki ters nezik bu neki mekanik a tez evkek dozeke antitez dozal dijiveyi sentez sentez e, karışım yani tevlehevvuna veyi yani بعربی مرکب جرد بیش مرکب آوی آگش جهر دو افکتی fakat ev mürekkep mürekkebeki mekanik nine yani ver nakandını ez çent iştaj bir bigrim çent iştaj bir bigrim tevle hev bigrim tamam bu bir şeklini mürekkep jiboy çareseri bi yani sentez jiboy çareseri bi giring van esas bigir yani به منطق درکتناش کریسه یا دربازکرنا قاوس Жбойги чараселӣ бигиринги ван месалан асас бигир чӣ асас бигир на дурожината навинда ҳенек тишт ҳен э эринина месала ахлақ ҳеза ахлақ ав эриние mesele civak buyin, ereni, henek bandore komünalizmi, berpirsiyariya beremberi hev, ruhe dayanışme, evana hamut işte erenin. U gelek işte vakvan. Ama dogmatizm heyi, harabi heyi, despotizm heyi, evanat işte harab. Evanat ticarimere gerek vek rastiyafa kabul nek. U ne pariz, u ne kevrav şeki parastina av. <coughs> Droj ava da elim hey, zanisti hey. Sentez uçağı çi, güncel kirin anırhe civaki, bu komünalizmi, bu dayanışma, bu ahlak, bu ruh, bu berpirsiyatiye, güncel kirin be ilmi çağı yani çağa emte dijim be elmevi yekirna vani bhavir gerek tişteki var çeve beki tamamı nu be. yani <laughs> demak mere le binarın wi tişte nu mere gerek var ne bine mine ev nokta ji Avrupa hati ev ji rojilata hati ev nizam çağı bu gerek eftet kuyanak. Gitet xuya bikin çağı mine aktarım eki mekanik vak çağa car carna Türk tuhazın bikin car carna hinek Arab Lübnani tuhazın bikin Tledner filan tiş tuzanış Avrupa hati, filan tiş nizamış ku hati, rojila hati nizamçı bi vî rengî çedbe. Ew ne sentez ew. Sentez nûbûyîne, tiştekî nû civakiyê insaniye. Male filan kes, mavê bevan kes nîne. Nirxê ideal, civakî, komînal, berpirsiyartî, ahlak û vicdan. Êgî hînan berxwedin di rojilata navîn de. Taybetmendiye civaka xwezayî temsil a insani temsil dikin. Em ê wan çawa bidin jiyan kirin, feqet bikevnarîna bi metodên elmî nû, bi menhece elmî nû em ê çawa bikin yek. û bi vê rengî ê çawa rêbazekî nû jiyanê derkeve. Ji bo şoreşa zihnî rojhilata navîn de axtarmekirina Ewropanî ne muhtemel ve derbaske. ke. Demokrasiya rojhilata mutlaka gere demokrasiya Avrupa derbaske. مافی rova گره derbas باز کن گره پیوان نو در کن حتا گه اموان بکن پیوان جبوی خواه ام پرسگره که نکارن چاره سر جبوی ده جنود چه جنود چه بوین yani Rönesans'a rujilata navin tişteki hay. Yani te riye çaresi riye peyda bıkı ne e Avrupa denemek. Ev juboy vur belki ev karibuncu kavus Ne eg Amerika denemekir ne tamamen e farklı. Li ser esasê hunandinek wer şareza di navbera nirxê civakî komînal ê e insanî ê e gihêj taybetmendiyê civaka xwezayî tê û di navbera metodên elmî e nasnama çaxê me Çünkü be elim mafê me em dibî çaxê dibijîn tune. Ev çax ne çaxê mitolojiyê, ne çaxê dinê xwedayê, ne çaxê tenê felsefeyî. Çaxê elm. Ve ev çax rola kod lise. Elem teknolojiya peşketi ser sebebe ge drojelata navinde devleti despot totaliter krize jiyan dikin jiberçi peşveçuna elem di seri drojelata navin ud Avrupa diji bu sersebebe devlet usaziyev devlet ev gredayı idi nemakarın ihtiyacı civake bersi ve bedeni. Zihniyet insani peşketiyi dahvaziyev izlede bunu Legarine vizede bunu, ihtiyacı vizede bunu, evvel hamu ilim jer peşkeş kiriye, teknoloji peşket jer peşkeş kiriye, jiboy veji, devlet usaziyev devlet ev gireday, idi namakarın bersi ve bidin, krize jiyandıkın ve beramberi reaksiyone gela namakarını berhobidin. Tabi muhavele etkin kanalizeyi bercevendiye kobikin disa, leba bidin, ihtiva bikin, beraveti bikin, her, her rengi liskat fazla bikin ama bir neticedir. Sistem ser esası e, peşveçuna elmi leriziye. Jiboy veji be be benimsemekirna nasnama elmi dibi çağid em mafeme jiyane tun emli karmış. Evaya mere esas bu. Liser bir esas. Na demak em vejin dogmatizm vak pers greke ki seraki de Livan velatanay. Ev jbete. Na din hakim. Uvek din hinek tişte dizci hakim bun. Mesela fikre devlet ne tev, ideoloji nasyonalist, ideoloji nasyonalist. Hatta cicinat mukabin ideolojiye çep. Ha dogmatizm çıtk. Dogmatizm demek mesela em vegerin minaga Gazali, İmam Gazali sed sala duazdadı, hazaru sedu yazdadı. Ege e, derket u e, derbek mezin li iştihade xist rel peşiya iştihade girt yani rel peşiya li gerin li korine girt çiye be pivana datine pivana datine ev pivan li gori vi gerek bi hareketa zaman u mekan bandor neb soyut be tişteki xwedayî be alaqeyê bi hareketa zaman u mekan tune her dere mutlak be pîvanê îslamê ev niha ev bi vî rengî ki. Ve we dewlet li ser wê esasî sazîbûyînê hüküm çedik. Şeriatı, lisan esası şeriatı yasa derdik. Şeriat jikui nevatiye, juan nezik bu ne dogmatik. <laughs> Ege İslamiyete yani fikri İslami, ji zaman u mekan soyut digret dest. Yani dibipe bandor nebe. Mesela lükui de bu her dere, ul her deme gerek vek vek kop. Veya beheza devleti meşruiyete kazançtır. Heza devleti meşruiyete kazanacak. Ve devlet her demet rojilata navinde buyu ve kalibeki hemû rengi arayışa astengdike tasfiyedike dukuj. Jiboy ve dogmatizm harap. Fakat demek em bejin dogmatizm harap u hatta derece dahi gerek merej dogmatizm ki. Eve ya tabi gerer el peşyahanek işte yani satmaya dir denek liberalizm irodbeji tiştekili tiştekik mereb parezinde may. Tiştekili hejab mereb parezutun. Ama ev zanı çit parez. Zelale. Jiboy ve serokatit beji ya. Enflasyona fikir çedikin, fakat ejer lazım. El gori bercevan diye baş digredest. E gitune e gnel gori bercevan diye asimlet ki dınav kod halinet ki hizmet akı. E hizmete reddi ki jder bet hele tecrid dike, diştanama dike, riga jiyanel peşe kut Demek ki o fikre konas dike. Jibo içi hizmet etki jid zanım. Tabi birdi, gelek cara hem de bejin ideoloji, ideoloji ama had guhertin, ne had guhertin, girin gibi guhertin, ya jineye guhertin. Evvela riye lipeşiye tartışma, güver enerjiyame gem dike, vala harc dike, vet ki. Beguman ideoloji tişteki mutlak neyine? ve ideoloji ideoloji ideolojik şöreş gerip taybeti lidiji doğmatsizmeyi. İdeoloji ahengavi her dene gerek hareketa zaman ve mekan reheb. Her dene konu Her dene deryevi vekiri hep. Kalıpçı nimbe, nimbe, dogmatik nimbe. Fakat ideoloji çiye? <coughs> ideoloji ahlakı, baveriye, fikre, çandı, sistematik avanay. Fakat ve önemlidir. Yani Jvegiring'tir. İdeoloji de aynı vakit edin. Proje ki civakir hizmet edik. Ev proje hizmet açıd ki. Liser çi esası kod kandı. Liser esası ferdi, bireyci. Liser esası komünal, Ev nişan. Jbuy ve demag em, em kod grindest. Emled merin. Sistematika mey, ahlak, baveri, çant, fikir, ub taybeti Arman cemeyi yani projamey civakidin guhertinin bingehin e kokli radikal çınıp. Disa pivane ahlaki el ser esası berpirsiyatiya beramberi nirhe civaki emj bu xo esas digirin uçakı ji boy esas digir disa çandaki ney li esası vekheviye heyin disa projame pala xo dinirhe komünal ji bo vê em dibêjin îdeolojiya me nehatî guhert feqet paradîgma me hatî guhert ferq û cudahatiya di navbera paradîgma û îdeolojiyê kû de paradîgma nerînek yani nêzîkbûnekî fikrî ev nêzîkbûna fikrî adeta mere çawa tasvir bike wek zemînekî li ser wî zemînî mere li tiştê bingehîn dinar paradîgma ew di wî zemînê mere çi dinar li civakê dinar li dewletê dinar nerîna xwe derbarê civak û dewletê de zelal dik pîvana belî dik em ê çi hilbijerin pîvanê me hilbijartinê belî yani فرق و جداتیت ناوا باشی و خرابیه ده بلی و شواز گیهاندنا آرمانجا بلیدک شدت نه شدت رنگی به بلیدک جبوی و اندبجن met paradigma paradigmat guhertine kokli çekirne nezikbûne mej devlet û civaket hatine guhertin nezikbûne mej birey û komîner hatine guhertin nezikbûne mej şewazê tekoşînê hatiye guhertin hezkirin û acizbûna me beramberî firek tişta hatiye guhertin yani tercîha me hatiye ama projame civakî dîsa pana xwe dinirxe komînan ji bo vê demak em bêjin di al îdeolojîk de em hatine belki belkî zorlama ama me hevkase tişt ideolojiya xwe zengin bun çekirî ki. Hevkase idî yani evka me çandî dünya me çandî, dünya me ruhî, dünya me ahlakî, ame vicdanî, mezun û firebûyî. Hevkase beramberî hinek pirsgirêka em hesas bûne. Pirsgirêka jin, pirsgirêka zaroka, pirsgirêka perwerde, pirsgirêka aidiyetê, gelek pirsgirêka em hevkase hesas bûne. Eveya Zengin buna ideoloji, kuyruğuna ideoloji. Yani ebeye esbad dikik em ne do, ne dogmatikir, ne kalıpçin. Ha, kese kalıpçi namet tunen, hen zat. İrojid namet gelek haval hene, duhazın be ısrar nezik bu ne serokatiye nu düsüz gece paradigma koyu kemri derbas. Ad be serokati vakmet fikir. Hene, be şevaze cuda cuda vala jiderdikin hene. هنگه خوبیت کن هن سراسر نزدیک دبن جهن او جهن دوماتیک دوماتیزم او دکن د آسماین او های وانجه تونک اف ایدئولوژیا ما ایدئولوژیا کی مطلق آت سال هفته ایدنین عین سیستماتیک فقط دو دو هزاری بشون دی بوی دریه خوی وکری کاری بوی خو زنگین بک به نتیجبریان خوی بنابری حرکت زمان و جید کاری بوی خو زنگین بک بروح زمان ردنش روح زمان آگاهی روح زمان نوبوینه Ray zaman nesle nun. Bi rengi gerek nezik bun yani dinavbera prensip û dogmatizmê de gerek me re ji e, derxi. Li ser vê esasî zihniyet evk yani zihniyet e, <coughs> esası û zihniyet ezbere nînin yani e, formül nîni ezbere nîni jiyane yani duhadır nişkandine duhadır zikirine o esas guhertina zihniyete kengi mere evdike kengi e, meredbine demage de de jiyana maddi de kwa ifade kir. Uçağı meredbine. Jiboy ve mesela gelek kes muhtemel edbejin bu kandına kitaba me zihniyete xobukarın ev faktorek ama pê nayukart ez berey ez berekirina hinek îbare formîlay zihniyet ew zihniyet dema ki tikaribe tiştekî pê bawer tenê bi ezberebûnê bes nebe ji boî xwe bikî yûnlendirîciyê hundirîn yanî dewranişê te rojane nêzîkbûnê te ji başî û xerabiyê re ew berlî adeta wek motorekî hundirê te debe ew tewecuha te berbrastiye harabiye yani eylim etey rastiye harabiye belibik. Diyarbık. Neziguna ateş meselar Diyarbık. Jboy ve behazara kitap bukhuyne ama demek pırs grek ekte berte tib yunteme babu kala demek çareser bika o tevay mana ge te te guhertine zihni çenek. Te ne kar tepkiye ko kontrol bike te guhertine zihni çenek. Jboy ve dvır dışaştik hey tabi. Gelek havaleme духойна бисту чар соат адхойна ама тепки хо никар контрол бике ама рие чаресерге никар дейне ама никар вуан перенсивана бижи эве таби зихниет эрнави пирсгирек дивирдек Cübuy ve er tiştana köklini yani e, gelek alinu her deme gerek e, Arabi ben sülük emerek ferdi yani davranış emeği rojana gerek davranış rojane eğer bireyci bi, liberal bi, nizam gevne perest bi, dogmatik bi ama e, agahi çıkasa nühdübün berab, tu fayda ötün. Yani cibu şureşa zihniyeti ya guhertina zihniyeti roleki naliz. Tabi ev pirsgireke derbare zihniyeti. O evanajı iro zemine guhertine hey. Yani imkanı guhertine hey. جبر چه امکانی گوهرتنه هی جبر gelnek e, qalib mesele dinciti vak projaki dizayn kirna civaki zede nikar xoda etmebik. Derakte hakim bu serdest bu kriz bukhar ani. Li Afganistan, li İran, li gelek dere ditir kriz yap. Real sosyalizm nikari bu biser bikeve. Modernita kapitalist nikari biser bikeve yani iro emrednaren droşelata navindi eylime cuda cuda iddia yavani pek anin acıvake, yani iddia yavani reveberin acıvake zayıf kals jboy ve iro her deme betir zemin jişoreşa zihnir pek hati yani zemin jişoreşa zihnir pek hati jber e, kesek astengin ergumanê wan têra gipêl ber xwe bidin nak yani gerekçe nişan bidin ji bo gilber xwe bidin xwe heqlî bibînin xwe mutlak bibînin têrê nakê tam tersî wê hemû tiştê hemû karê rojane iflaskirina wan ispat li ser vî esasî zamanê şoreşekî zihnî hey ama ev şoreşa zihnî وەک me got şoreşekî tabi ev jer lazım yani ket jer lazım xwe hıstıncer lazımı, bavericer lazımı, fedekaricer lazımı e, de her şartıydı. Var tekoşinek be hempa jer lazımı ki garibe be biminak. Eğer ev tu nebe na biminak. Mesela insanek garibin yancim e, tekoşinek garibin ser civake bandor bin gerek insan evan duve astede bin. Garibin dikkat acıvake bir kişinin serkhoy. Garibin bir taybetmendiye khoy pivan bin bu civaki. Taybet de hop pivan binç bu civaki. Yani adeta civak e, de taklit kirin avandı, de şopandın avandı, huzur evi bi. Haleke koy vandayı peyda bike. Tişte gilet garı peyda bike. Tişte koy vandayı duandı da bibin. Moral bikire, heyecan bikire. Eğer ev e, kesana peyda bunu çağı e, civak garbe guhertin. Eğer ev peyda ne bun tabi civak ne garbe guhertin. Derbari zihniyeti evin em tuhazın tabi derbasi haleki ditir bugün. Mutabiyeti derbari iktidaru devlet edin. Fakat zamanı mehendik ma. Nizanım bu ikhal tevhevne bin. Denkimere dehilisim. Uçağı em navvere bidin. Sibe eme devam bidin.